I evo nakon ovih uvodnih džinglova i priopćenja e, počinje prva u seriji emisija Eko Eho u programu Radio Mrežnice, a ona će ići kako ste čuli u najavi e, svake srijede. Danas e, u prvoj emisiji gošća je Ivana Francišković, predsjednica udruge Pan. Ivana, dobar dan, dobrodošla. E, dobar dan, također i pozdrav svim slušateljima Radija Mrežnice. E, danas e, imamo razloga vas ugostiti iz još jednog vrlo okruglostog, a to je 10 godina Ekopana, upravo na današnji dan vi ste osnovani. Sretan vam deseti rođendan. <laughs> Hvala, jako smo ponosni što evo, započinjemo s novim projektom na naš rođendan. To nam je deseti rođendan, inače možemo tu pribrojiti još i četiri godine. Mi smo od 98. godine djelovali u skopu Karlovačkog skuca kao udruga Stribor a 2002. E, smo, odluka članova je bila da se samostalimo kao udruga i od tada postoji ekološko društvo Pan Karlovac. Dobro, koliko vidimo, dobri ste učenici, ne treba ići na roditeljski sastanak, vrlo ste aktivni na satu, ukazujete na mnoge probleme koji muče građane, a o svemu tome će biti e, riječi u ovim emisijama gdje će osim evo, tebe Ivana biti gosti Denis Frančišković e, a kako smo zamislili ovu emisiju tako da ona bude iz tri dijela u idućim e, dakle, nastavcima. U prvom ćemo dijelu imati onaj, jedan informativni dio gdje ćemo govoriti o novicama, Zatim u drugom dijelu moći će slušatelji postavljati pitanja koja ih muče, dakle bilo što vezano za ekologiju, za okoliš. I u trećem dijelu ćemo odgovarati na pitanja ispred protekle emisije. Danas evo iznimno imamo i e, jedan mali poklon kutak, možemo ga tako nazvati, to će biti nagradna igrica sa dva poklona, jedna lijepa e, poklončići u obliku slikovnica i bojanki, slikovnice i jutene vrećice, no o tom ćemo na kraju. E, evo, nakon evo 10 godina, sigurno se puno toga dogodilo, pa e, nekoliko riječi o Ekopanu. Dakle, osnovani smo službeno 2002. godine. Udruga broji oko 20 konstantno aktivnih članova, od toga imamo i listu članova koji E, i prijatelje udruge koji nam povremeno pomažu i volontiraju, ovisno o tome koliko smo i mi sami aktivni, koliko imamo projekata. E, u posljednjih deset godina proveli smo niz projekata, jedan od e, najsnažnijih i onih koji je zbilja kontinuirani projekta a možemo reći da je ova emisija, odnosno cijeli ovaj projekt Eko zapravo produžena ruka projekta Zeleni telefon. E, zeleni telefon e, doista je izuzetno važan projekt e, zbog toga što potiče građane, odnosno javnost na aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša, a to je svrha i ove konkretne emisije. osim zelenog telefona proveli smo još i određene projekte sa Recom o ispitivanju utjecaja autoceste Zagreb-Rijeka to je bilo jedno veće istraživanje, radili smo i velike istraživače kopnenih voda, e, kontinuirano provodimo projekt volonterskih međunarodnih kampova, e, to je jedan projekt koji svake godine sve više raste, tim više što smo i od prošle godine kao udruga vlasnici jednog manjeg komada zemlje, tu nedaleko, pokraj Barilovića, u Ščulcu, konkretno i tamo formiramo u sljedećih nekoliko godina jedan permakulturni centar koji će biti zapravo jedan, opet jedna stepenica više za našu udrugu jer edukacija koja je primarna djelatnost naše udruge, dakle edukacija o okolišu i prirodi, će time dobiti i svoj nekakav praktično pokazni poligon. Um, što se konkretno zelenog telefona tiče, uh, Denis Frančišković koji je naš dugogodišnji voditelj zelenog telefona vrlo je aktivan i e, medijski dosta i prisutan u posljednje vrijeme zahvaljujući nažalost e, nizu nekakvih e, ekoloških eh, da kažemo propusta koji se događaju u našoj neposrednoj okolini, konkretno u gradu Karlovcu pa i u Županiji. Eh, svima, svi smo tome svjedoci, pa eto, ja se nadam da ćemo i kroz ovu emisiju, odnosno Denis koji će konkretno biti zadužen odgovarati na pitanja eh, slušatelja, će uspjeti malo i još snažnije progovoriti o problemima s kojima se svakodnevno susrećemo kao članovi udruge, nas nema puno. Ovih 20 koji jesu kao akti aktivni, e, opet to se, broj se često i smanjuje na nekih 5 do 6 ljudi koji konstantno sudjeluju u projektima, u provođenju projekata, tako da nam je stvarno sudjelovanje javnosti od izuzetne važnosti. E, mogu samo reći da još e, također provodimo i projekt e, Zelenog kutića, to je kolumna koja sam autorica, imamo i radionicu pozne vode koja je trenutno aktualna, to je projekt sa Hrvatskim vodama, radimo sa vrtićima, nekakva mala edukacija o važnosti kopljenih voda, te aktualni projekt izrade strategije očuvanja karovačkih rijeka stvarno respektabilan eh, spektar i dijapazon aktivnosti. Eh, jedino, evo, nismo kazali broj zelenog telefona. Eh, broj zelenog telefona je 062 123 456. E, inače, ekološko društvo PAN je dio mreže zelenih telefona. E, mreža zelenih telefona pokriva manje više e, cijelo područje Republike Hrvatske. To je jedan skup udruga koje se bave sličnim stvarima kao i mi. Zeleni telefon inače pokrenula zelena akcija još davne 92. godine, a od 99. godine ekološko društvo PAN je stavni član, odnosno tada smo još bili Stribora, poslije PAN, zelenog telefona, odnosno mreže. Jedno vrijeme smo bili i koordinatori mreže zelenih telefona, udruge se u tome izmjenjuju. E, inače mi pokrivamo područje Karlovačke županije te Ličko-Senjske županije. Uglavnom vi koji radite, radite na volonterskoj bazi, pa i kako je onda sve riješeno, ima tu i troškova naravno. Da, recimo zeleni telefon, e, e, ljudi često zovu, onda očekuju da mi dođemo da izađemo na teren. Iako je e, primarna svrha zelenih telefona je zapravo zaprimiti upite građana, dakle baviti se prikupljanjem problema te pokušati dakle, dalje taj problem proslijediti na one institucije koje, koje su dužne to rješavati. Naravno ponekada, a nažalost i često se desi da, da su okolnosti takve da mi izlazimo na teren i to je najčešće o vlastitom trošku. Pa se ujedno ispričavam svim našim slušateljima, odnosno onima koji su posljednjih godina znali nazvati zeleni telefon pa se desilo da se mi nismo fizički pojavili na nekom mjestu, međutim to nije u našoj nadležnosti niti uopće imamo te mogućnosti da izlazimo. Ako i da, kažem, to je čisto na našoj volonterskoj bazi. E, zeleni telefon inače teško financirati zbog toga što e, Većina, donatora zapravo e, financira one projekte koji su nekako transparentni u smislu da je na zeleni telefon je teško postaviti svoju reklamu, svoj logo ili nešto slično, ali zapravo to je jedan projekt koji je izuzetno važan a uz to je kontinuiran. I e, dakle, ono, mi ga zapravo održavamo na volonterskoj bazi sve ove godine. E, mi jesmo većinom svi udruzi volonteri. Sada se nekako eto, posrećilo da provodimo ovaj projekt izrade strategije, pa se dvoje ljudi iz udruge uspjelo zaposliti na 14 mjeseci. Ali inače se ono, financiramo recimo od nekih honorara kroz neke projekte ili smo, imali smo godina kada smo kontinuirano bili zapravo svih 12 mjeseci isključivo volonteri udruge. Zanima me još nešto, s obzirom da ste vi na neki način, e, poput e, i nas koji smo otvoreni e, slušateljima, knjiga žalbe, odnosno mjesto gdje se žale ljudi na sve i svašta. Pa osim onih poziva koje vjerojatno ne znaju ljudi koga bi zvali pa zovu vas, jeste li imali zlonamjernih poziva? Pa a ima svakakvih poziva, da se osjećamo kao više <laughs> da smo služba za neku psihosocijalnu pomoć, e, što je u redu. Mislim, nama je drago da ljudi zovu, zbog bilo čega. E, najčešće to jesu pitanja koja su vezana uz zaštitu okoliša, međutim, e, ovako, mogu reći da je nekakva statistika uspješnosti zelenog telefona oko 60 do 70% varira. U nekim ranim periodima je to bilo i manje od 50%, sada se opet taj postotak uspješnosti povećao. E, jedan dio slučajeva mi ne uspijemo riješiti. E, radi se najčešće o slučajevima kada se radi o nekakvoj tromosti nadležnih tijela, institucija, dakle one ne reagiraju na vrijeme pa dođe i do nekakve zastare slučaja i ili nitko od nadležnih ne reagira na naše požurnice koje mi šaljemo. Mi se stvarno trudimo da većinu slučajeva riješimo i da slijedimo nadležnima i da na kraju dobijemo povratnu informaciju. To je nekakav sistem na kojem mi radimo, međutim, kažem, često se desi da zbog tromosti e, nadležnih se to ne dogodi. To je u nekom manjem broju slučajeva. Također ima određeni broj neriješenih slučajeva koji još uvijek čekaju, dakle požarnice su još uvijek negdje vani, ali nismo dobili odgovor unatoč nekim inzistiranjima. Te postoji određeni broj slučajeva koji se odnosi na privatne e, da kako je primijećeno nešto što, se, što je na privatnom zemljištu, mi tu ne možemo utjecati, niti nitko od nadležnih. Onda se to radi o nekakvom privatno pravnom sporu koji su zapravo ljudi nekako moraju to sami riješiti. Evo, nažalost, da, tu nismo u mogućnosti, a velik broj poziva se odnosi upravo na to. I ono što bih još samo mogla reći, ljudi nas često nazovu, dakle većina poziva je anonimna, ljudi se nisu dužni e, na zelenom telefonu e, reći svoje ime i prezime i podatke, osim ako žele dobiti neku povratnu informaciju što se dalje dogodilo sa slučajem. Uh, najviše slučajeva su uh, dakle, divlje odlagališta, radi se o otpadu, zeleni dakle rezanje stabala, dok imamo i ovih velikih slučajeva, tako se krenuo slučaj sa platanama u Nazorovoj, pa uh, konkretno tvrtke visu Dugaresi i slučaj koji je trenutno otvoren, to su plitvice i uništavanje sedrenih barijera. To su ti veći slučajevi kod kojih duže čekamo na rješenje, međutim evo i na tome radimo. Evo, da, to je ukratko telefon. Da. Dobro, jedan poziv mijenja sve bio s tih jedne pjesme, pa je tako evo jedan poziv bio dovoljan za upravo ova tri slučaja koje si nam ti Ivana navela, e, a ono koje možemo podvesti pod uspješno je upravo ono što se događa sa dozvolom za e, tvrtku T7 Vis i za nerušenje platana u Nazorovoj ulici. Je li vam bilo onako milo oko srca kad je sve to skupa tako pozitivno riješilo, upravo onako kako ste i vi inzistirali? Pa da se Denisa pita, nije. <laughs> da, on je, mislim, kompletno smo kao udruga žalosni zbog toga što smo, mi moramo reći da, smo, da je 2011. godina bila doista uspješna za udrugu jer smo napravili nekakav pomak i cijeli taj slučaj sa Nazorovom je donio nam i nekakav određeni medijski publicitet, što je opet dobro za zeleni telefon jer se pokazalo kroz ove godine iskustva rada na zelenom telefonu da čim smo medijski, medijski eksponirani i da nekako je više poziva. Ljudi se radi e, e, radije odazivaju i ljudi radije sudjeluju u prijavljivanju različitih slučajeva. Međutim, žao nam je što smo evo, povodom tako jednog nesretnog zapravo slučaja, dakle te odluke da se odreže potane u u ulici zapravo dobili određeni publicitet. Mi bismo radije da nije tako. I eh, evo, mi se nadamo da smo uspjeli pokazati da je eh, nekakva građanska inicijativa eh, u mogućnosti zapravo riješiti neki problem da su građani moguće, da je, da je moguće da građani nekakvom svojom i dobrom voljom i e, udruživanjem e, nekako promijene volju vlasti. Jer često je dojam da vlast djeluje onako kako hoće i da mi tu ne možemo ništa. Međutim, evo, ja se nadam da smo s tim slučajem u e, uspjeli nešto pokazati i riješiti i mi jesmo zadovoljni, platane su još uvijek na svojem mjestu i na kraju se <laughs> zapravo pokazalo da nisu pozdravljeni niti neke veliki tehnički zahvati da bi te platane ostale, iako je u početku sve upućivalo na to i lokalna vlast je tvrdila sve suprotno, dakle da, da je nemoguće ostaviti platane na tom mjestu. Na kraju evo rezultati sasvim drugačiji, platane su još uvijek tamo i biti će još dugo vremena, vjerojatno će i nas i nadživjeti, što je tako često evo sa prirodom. Priroda uvijek nađe svoj put, međutim ljudski faktor je onaj koji nažalost utječe na to da skraćuje život u prirodi. Eh, ovo je emisija Eko Eho, eh, Ivana Francišković eh, naša je gošća, u pri, kraju smo prvog dijela emisije, malo ćemo se odmoriti uz, jedan glazbeni broj, a slušatelje ćemo nakon toga pozvati da postave pitanja ako imaju neka koja bi inače možda postavili na zeleni telefon, a evo sad je tu Ivana koja će ih zapisati, a u drugoj ćemo emisiji nastojati dobiti i valjane odgovore, a i na kraju ćemo onda imati onu našu obećanu nagradnu igricu. Eko Eho. Eko Eko Eko. Emisija na radio mrežnici srijedom u 11. Zagreb ima isti pozivni, a zeleni telefon ima isto, isti pozivni. Njihov broj je 062 12 3456. Eko Eho. Eko Eko Emisija na radio mrežnici srijedom u 11. I u drugom smo dijelu emisije, pa malo upravo o njoj i ovom projektu. S nama danas u studiju je Ivana Francisković, predsjednica udruge Ekopan, kojima još jednom čestitamo deseti rođendan. Moramo udahnuti da svih tih deset svjećica odjednom se ugasi. Pa da ćemo malo evo, o ovom projektu. Dakle, radi se o projektu naziva Eko Eho. Rekli smo već da je to nekakva produžena ruka zelenog telefona. Konkretno radi se o novom medijskom projektu koji je financijski podržan od strane nacionalne zaklade. E, vrijednost projekta je oko 105 tisuća kuna i projekt će trajati cijelu 2012. godinu. Započeli smo sa provedbom projekta 1. siječnja i imali smo tih nekih mjesec do dva priprema samog projekta, dakle trebali smo odlučiti kako će biti konkretno koncept ove emisije. Osim emisije Ekoeho, e, popratni sadržaj projekta su e, InfoPoča, koje će se, drvena ploča koja će se nalaziti u centru grada Karlovca i negdje tamo od sredine mjeseca ožujka. Ja se nadam da ćemo imati tu ploču i da će biti postavljena i do kraja godine će ona stajati i na njoj ćemo postavljati razno razne informacije vezane uz problematiku zaštite okoliša, e, nekakve naše pozive za volonterske akcije i slično, ovisno o aktualnostima unutar udruge. Također, e, jedan od sadržaja ovog projekta je kolumna na ka portalu, e, zove se Zeleni kutić, autorica sam ja i nekakav sadržaj kolumne su mm, neformalni tekstovi vezani za nekakvu edukaciju o zaštiti okoliša, ali nije to ništa ozbiljno više nekakvom ležernom tonu, pišemo nekakvim svojim dojmovima svijeta oko sebe. E, I ono što je najvažnije, to je ova emisija Eko Eho, 15-minutna emisija koja će ići svake srijede u 11 sati e, u programu ovog radija, radija Mrežnice. E, ponekada će se vjerojatno desiti da emisije neće biti zbog određenih neradnih dana u godini praznika blagdana, pa ćemo je malo pomaknuti, ali emisija će dakle ići do kraja godine, počevši od danas. E, Centralni dio emisije biti će zaprimanje pitanja e, slušatelja. E, kroz taj dio će vas voditi kolega sa zelenog telefona, Denis Frančišković e, i njega ćete uvijek moći nazvati u emisiji postaviti pitanje u određenom periodu i dakle e, Denis će u sljedećih tjedan dana pokušati pronaći odgovor na vaše pitanje, odnosno ako ste prijavili neki slučaj, što se dalje može poduzeti u vezi toga i tako dalje. Ako bude neki opsežniji slučaj ili pitanje, Denis će se potruditi da u što kraćem roku odgovori, dakle ako nije moguće tjedan dana da to onda bude do one emisije. Iza toga Dakle, pozivamo još jedan puta sve slušatelje radija mrežnice da, se, eh, da, da u emisiji, jer bez njih emisija neće op, moći biti u tom obliku kako smo je zamislili. I ono, još jedan puta dakle, napominjem da je izuzetno važno i to je namjera ove emisije potaknuti javnost na sudjelovanje u zaštiti okoliša i prirode. E, da kako imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu ili želite prijaviti neki slučaj, slobodno nazovite. A uvodni dio emisije uvijek će biti jedan kratki infoblog koji ćemo uređivati kolegica Valentina Mesarić iz udruge i ja zajedno i to će biti kratke vijesti vezane uz ekologiju, zaštitu okoliša i neke aktualnosti iz naše udruge. Evo zgodno. Vjerujem e, da je svima sve jasno, kao i to da evo već danas mogu zvati ako imaju nekakav svoj problem na koji bi htjeli ukazati, odnosno svoj problem, problem koji su oni uočili, a vezan je za ekologiju, za očuvanje prirode i eventualno kršenje tako nečega, a isto tako ako nemate danas pitanje, imat ćete sigurno za 8 dana kad ćete i malo ekološki razmišljati o u ovih nekoliko dana što bi trebali cijeli svoj život činiti, ali evo neka sad proljeće na pred vratima pa treba još ovako biti oprezni što se tiče očuvanja prirode. A ako ste zainteresirani za dva poklon paketa, tu su lijepe slikovnice. O čemu se Ivana radi? E, ovako, pripremili smo dva mala poklon paketa, s obzirom da nam je danas rođendan i htjeli smo malo nagraditi slušatelje. E, prvi poklon je e, Blanka, to je Bojanka iz trenutnog našeg aktualnog projekta sa Hrvatskim vodama, Pozne vode. E, tako to je Bojanka za najmođe, a za one malo isto veće klince je jedna mala knjiga, slikovnica, Čudak šumek se zove autorice slikovnice su Gordana Ivković iz Karuca koja je ilustrirala slikovnicu te ja kao autorica teksta. To je jedna simpatična i duhovita priča o jednom veljku zvanom Čudak Šumek i njegovom malom prijatelju Mirkicu koji evo, imaju tako jednu šumsku avanturu. Zapravo nekakva skrivena poruka priče je zaštita šuma i važnost eh, važnost nekakvog pozitivnog odnosa prema prirodi i okolišu, a, e, drugi, dio, drugi pokon je jutena vrećica Koji e, koju je izradio Ekopan, te također Bojanka. Eto, pozivam slušatelje da se jave Imamo već nekoga, halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Imate li kako ekološko pitanje ili nešto za ukazati ili za nagradu? E, pa i pitanje, nemam pitanje nego podršku, tako da treba čuvati okoliš i da podržavam akciju uvek i da sam čestitam deseti rođendan udrugi ipak je nešto se poduzima i nešto se dešava u našem gradu i malo se čuva i tako. Lijepo. Hvala lijepa. Vaše ime i prezime? E, Benković Marija. Marija, je li vam zgodnije doći kod nas na radio po ovaj poklon paketić ili da... Pa je. Od... je. Jel može danas? Ma može, gospodin. E. Može. Što birate, slikovnicu ili jutenu vrećicu? E, slikovnicu imam unuka pa neka za školu malo uči o prirodi. Super, koliko ima godina? Ima deset. Odlično, to mani za njega. Pa on je vršnjak eko, ekopana. Tako. E. U redu, hvala vam, gospođa Marija. Dženja, navratite popodne na radio. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Za vas... Hvala nam vašu gošću. E, hvala. Hvala lijepa također. ja isto podržavam tu akciju i, ujedno i za nagradu. Dobro, e, vaše ime i prezime, pošto nam je ostala ova e, jutena vrećica i unutra naravno slikovnica. Ime i prezime. A je, može slikovnica. Je, unutra je slikovnica. Bojanka. Bojanka, je, Bojanka. da, Bojanka i Vuku, jutena. Vukušić Katicu. Mhm. Dobro. Katice, Dobro. pazite da vas ne ujede kućni ljubimac. A neće, neće, to je mali kućni ljubimac. Dobro. On je dobar. To je prijatelj. To je pravi prijatelj. prijatelj, kućni prijatelj. Tako je. Dobro. A, da. Dobro, Katice. Dobro. hvala na javljanju i nadam se da ćemo se čuti u narednim emisijama. Hoćemo. Doviđenja. Doviđenja. E, evo, nagrade su bile dvije, a bit će naravno nagrada, neće ni Denis sigurno doći praznih ruku svih ovih emisija, a time smo evo iscrpili i vrijeme